نعم alhasil alimamu dhahabi rahimahullahu ta'ala maneno yake akiwaelezea wote ambao wanakiri msimamo huu alimamu dhahabi rahimahullahu ta'ala katika alulu ameeleza maelezo mengi ya kuwaelezea wale ambao wanakubali msimamo huu tutayaruka maneno haya kadhalika الامام اللالكائي كشايلزيا شرح اعتقاد اهل السنه شرح اعتقاد اهل السنه والجماعه كذلك الشيخ مغيره ومسكيزي هو الشيخ عبد القادر الجيلاني هو بنا يو انا مجوا vizuri sana عبد القادر الجيلاني نالي كما انك قال يسمع sasa najua takimbilia huko kwa katika alghunya katika maneno ya Sheikh Abdul Qadir Jailani namsubiria sasa nisubiria alafu je unijibu unijibu kwa huyu na hawa wote ulio wasikia hawa katika maneno yake anasema hivi wa kaunuhu ta'ala 'ala al-'arsh na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko juu ya arsh famadhkurun fi kulli kitabin unzil hilo limetajwa katika kila kitabu kilichoteremshwa ala kulli nabiyyin ursil juu ya kila nabii aliyetumwa bila kaifu pasi na namna tunayoijua sisi nasikia maneno yake ameyataja haya al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala huyu ni mwingine katika madhehebu yao na anamkubali sana imamu huyu Abdul Qadir Al-Jailani sasa umkatae na yeye semea si maneno yake haya yetukuoneshe hapa al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari alipokuwa akielezea sifa za kuja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuja siku ya kiyama akasema walam yataawali sahaba sikiza maneno ibn Rajab na wala hawakufanya tawili masahaba wala tabi'una shay'an min dhalik wala tabi'un yani wanafunzi wa masahaba hawakufanya tawili chochote katika maneno haya au katika katika jambo hili la itian wala akhrajuhu amadlulihi wala hawakulitoa jambo hilo la sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwenye majulisho yake ila Allah anasema wajaa rabbuka wewe usema hapana wajaa amru rabbik masahaba wala tabi'un hawakulifanya hilo bal ruya anhum ma yadullu ala takririhi bali kilichopokelewa kutoka kwao ni kile kinachojulisha juu ya kuzikubali wal imani bihi na kuziamini wa imrarihi lima jaa na kuzipitisha kama zilivyokuja huyu ni nani al-Imam Ibn Rajab pia amesema katika kitabu chake kinachoitwa fadlu ilmi salafi ala al-khalaf alipokuwa akielezea masala ya nujum watu wanaojifunza mambo ya nyota kisomeni kitabu hiki fadlu ilmi salafi ala al ni kitabu kizuri anaelezea masala ya nyota kwamba ni wakati gani mtu atafaa kujifunza mambo ya nyota kwa mujibu wa kauli za wanachuoni na wakati gani haifai akaelezea mpaka akasema waqad i'tarada ba'd man kana ya'rifu hadha na kwa hakika wamepinga baadhi ya wale ambao waki, walikuwa wakilijua hili yani ilma nujum anakusudia jambo la nyota ala hadithi nuzuli juu ya hadithi ya kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala thuluthal laili al-akhir thuluthi ya usiku ya mwisho ya thuluthi ya mwisho ya usiku waqal na wakasema hao wapinzani hao wanaopinga kwamba Allah hashuki kwa dhati yake wakasemaje sikiliza na kujibu kabisa hapa Ayub uliposema kwamba na kama itakuwa Mwenyezi Mungu alikuwa na muda mwingine wa kwenda katika arishi yake kama alikuwa na muda mwingine kwenda katika harakati yake baada ya kutoka katika hii mbingu ya dunia ya turufu ya Tanzania tayari kuna mji mwingine labda Sudan ama Namibia ama Gambia ama wapi tayari zimeingia nazo katika turufu ya usiku kadhalika inakwenda kwa Australia wapi mpaka jafika tena Tanzania sasa namjibu hapa mimi namjibu kwa mujibu wa mtazamo wa wanachuoni sio yangu mimi msikilize Ibn Rajab anavyosema wanasema hivi waqala na wakasema hao hiyo baadhi ikasema thuluthul laili theluthi ya usiku yakhtalifu biikhtilafi albuldan inatofautiana kwa mujibu wa kutofautiana miji sasa itawezekana vipi Allah anashuka huku anashuka kule anashuka hivi kwa hiyo inatofautiana kutokana na kutofautiana miji fala yumkin an yakuna an-nuzulu fi waqtin muayyan haiwezekani kuwa kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika wakati maalumu wanataka kupinga sifa ya nuzulu rabb subhanahu wa ta'ala kisha akawajibu wa ma'lumun bidharurati min dini al-islam na linalofahamika kwa lazima katika dini ya Uislamu qubhu hadha al-i'tirad ni ubaya wa upinzani huu ni ubaya wa upinzani huu wa anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam na kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam wa khulafaahu ar-rashidin na wa, na makhalifa wake waongofu lau sami'u sikiliza kwa makini bwana ayub na wengine mfano wako lau sami'u lau wangemsikia mayataridhu bihi yule ambaye analipinga jambo hilo kwamba Allah hashuki la lama nadharuhu wao wasingefanya nao munadhara kama tunafanya sisi kwamba unajua hapa tumekaa tunamjibu Ayub tunafanya naye mjadala maswahaba na tabi'un wasingefanya hivi na makhalifa waongofu wasingelifanya hivi wangefanyaje bal badaru ila uqubatihi bali wao wangeenda haraka kumwadhibu mtu huyu yani wewe Ayubu wewe wangekuta maswahaba hawa akina Abubakar na Umar na Uthman na Ali wangekutia bakora tena za kichwa kama alivyofanya Umar ibn al-Khattab kwa yule kijana alikuwa akichezea aya akifanya akizifanyia aya mgongano aigonganisha hii na mbona zina taarudhi mbona kadha akasema mleteni huyo kijana akamtandika kichwa chake mpaka akipasua endeni mkamtibu kijana akaenda akatibiwa alipopona akasema mrudisheni akamtandika pale pale akapasua tena ile sehemu kamtibuni wakamtibu alipopona mrudisheni tena wakamrudisha akamtandika bakora pale pale kidonda akakaa yule kijana akarudia sema ya amira almu'minin nihurumie mimi sitorudia nimekoma sitorudia tena ambaye mtoweni kwenye mji huu hana adabu anachezea aya za Allah sasa wewe bwana Ayubu wewe watakiwa mfano wa watu hao kiwa watakiwa na watu kama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yasingefanya munadhara kwanza angekushangaa angekuita akakutia bakora pasua kichwa chako hicho nendeni mkamtibu nyi watu wake wakakutibu ukipona rudisha asiyekuwa na adabu na aya za Allah na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema wa ilhaqihi bizumratil mukhalifin almunafiqin almukathibin na wangekimbilia juu ya kumuunganisha mtu huyu na kumkutanisha na kundi la mukhalifun wenye kukhalifu sheria wanafiki wenye kukadhibisha kwa hiyo bwana Ayubu wewe ungeunganishwa na hawa ambao ni mfano wao sasa huyu ni Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala sio wahabi huyu tunasema wahabi huyo kwanza Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amekuja juzi bwana wala hatumtaji hapa kama yeye alifuata hawa katika msimamo na hakuyazua yale aliyokuja nayo kwa hiyo usio kusema nini huyo wahabi huyo vile ilivyokuwa akili zenu zimevurugwa kwamba wahabi hawajui hata maana ya wahabi ni nini sio Naam. Kauli nyingine ni ya yule ambaye yeye sasa Ayubu na ndio tumaliza nayo hii insha Allah. Yule ambaye sasa yeye amwiga yeye anadai kwamba yuko katika madhehebu yake ya Ash'ari Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Ibana alipotaja babu dhikri listiwa ala al-arsh huu ni mlango juu ya kutaja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi wewe kafungua ibana hii hapa tunayo hapa ibana kitabu hiki hapa mnakiona hiki kasomeni kitabu cha al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ambaye alitubia baada ya kuwa na madhehebu ya Jahmiya na Mu'tazila yeye akajitoa akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaandika kitabu hiki wao wanasema si kitabu chake subutu yaseme maneno hayo wewe bwana Ayub tumekusubiria katika hilo anasema hivi anasema fasamawatu fawqaha al-arsh mbingu juu yake kuna arsh falamma kana al-arsh fawqa as-samawat pale ilipokuwa arsh iko juu ya mbingu qal amesema Allah aliyakuwa ametukuka aamintum man fi samaa hivi mmejiaminisha nyinyi na yule ambaye yuko juu li'annahu kwa sababu yeye Allah mustawin ala al yeye Allah yuko juu ya arsh alladhi fawqa as-samawati ambayo iko juu ya mbingu arshi ambayo iko juu ya mbingu wa kullu ma ala sikiliza tafsiri ya al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ambaye maashaira hawa ashaira wanajiegemeza kwake katika madhehebu yake yashawakana zamani huko lakini ndio ilivyo wewe ukianzisha kitu kibaya ukipata wafuasi kama elfu moja ukibahatika ukajivua ukatulia kwa Allah utampata mmoja wawili waliobaki watakupinga wewe pia kwamba wewe shetani akuchezea tu sio ndio hawa jamaa wa kullu ma ala na kila ambacho kimekuwa juu fahuwa samaa hicho kinaitwa samaa sasa bwana huyu tuliposema amintum man fi samaa mmejiaminisha na yule ambaye yuko juu anasema kwa hiyo as-samaa muhitun bihi ajiropokea ndio maana tunaita hadhayani mropokaji asielewa anachokizungumza kisha sema wal arshu a'la samawati na arshi ndiyo iliyo juu kuliko hizo mbingu zote ndio a'la samawati ndio kitu ambacho kiko juu ambacho ndio mbingu ya juu zaidi kuliko mbingu zote walaisa ithqala na haikuwa pale aliposema Allah aamintum man fis sama yani jamia as-samawati haikuwa kauli yake Allah aliposema aamintum man fis sama anakusudia kwamba ni mbingu zote kwamba Allah yuko katika kila mbingu akasema kwamba Allah yuko mbingu ya kwanza ya pili ya tatu la haikuwa hivyo wa inma arada al-arsha hakika Allah alikusudia arshi alladhi huwa a'la as-samawat ambayo hiyo ndio iko juu zaidi kuliko mbingu zote mpaka mwisho maneno yake rahimahullahu ta'ala hizi kauli tulizozitaja ndugu yetu Ayub Allah kuongoze katika haki na kuondoe katika haya ambayo umeyaingia Allah akujalie kuwa katika wanaofuata manhaji ya salafu salih pamoja na kwamba wewe wakataa asema mimi namuomba Allah niepushe kabisa na watu hawa yeye anajilaani mwenyewe kwamba Allah niepushe kabisa na watu hawa ovyo ovyo sisi watu wa ovyo ovyo ni maana kupa hujja na dalili za kutosha kabisa katika kuvunja batili zako al-adhan Naam. Baada ya kunukuu aqwalihi za aimma wa ahlus sunnati wal jamaa ambao waislamu wote walio wanaofuata uislamu wa sawa wanaafikiana juu ya ubora wao na utukufu wao katika khidmatul islam wal muslimin kuhudumia uislamu na waislamu nitaitaja miaka ya kila mmoja wale ambao mmewasikia kauli zao wote nitawatajieni miaka yao ya kufa wote ili muone kwamba je ni watu wajuzi wa mwaka elfu moja na sawa nitawataja wote ili tumuondoe shaka bwana Ayub pengine inawezekana hizi kauli hajai kuzisikia kwenye maisha yake ndio bismillah anazisikia ndio maana alichanganyikiwa kabla ya hapo akakurupuka lakini pia ajue bwana Ayub kwamba ukitaka kumjibu mtu na hasa katika al-sunnah wal jamaa as-salafiyun usikurupuke ukaanza akiongea leo mimi naamka naye kesho usijichanganye sio kwako tu hata kwangu mimi sitaki kukusikiliza wewe nikaamka na wewe kesho hayo mambo kwenye dini hayapo ni ushabiki utakiwi bwana Ayubu kuwa hivyo wewe inatakiwa inatakiwa unisikilize kwa makini kabisa alafu uangalie huyu bwana mpaka ana, ujasiri wa kuzungumza na ameatua wapi kama ambavyo na mimi nilipokusikiliza nikajua ah, kumbe bwana akachota hapa hapa hapa na haya shajibiwa na wanachuoni hivi na hivi na hivi nikakujibu lakini wewe bwana ulikurupuka ukaona kwamba ame, amesema leo taanza kesho ili nitatizo tatizo ni kukurupuka huko utakii kuwa hivyo bwana ayub al-imam abu hanifa amefariki mwaka 150 hijiria mwaka 150 hijiria mwaka mia, sio 1050 150 mwenye kauli ile ya kwamba huyu atakuwa ni kafiri huyo anayekataa hilo huyo ni kafiri al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala amefariki mwaka 157 sasa sio kusema mawahabi hao takuwa mjinga wa mwisho kabisa yeye malimamu al-Auza'i wahabi najua kwa Abu Hanifa huwezi kusema ni Wahabi lakini al-Auza'i kwa sababu hujai kumsikia kwenye masikio yako anasema Wahabi huyo ukadhali ni zama za Sheikh Albani akina Sheikh nani Abu Uthaymeen Sheikh Rabi na wengineo ambao bado wako hai huyo shafariki zamani sana al-Imam Malik huyu pia huwezi kusema ni Wahabi ulimwengu wote utakushangaa wewe amefariki mwaka 179 kwa kauli yako raji kauli yenye nguvu Hamad ibn Zaid amefariki mwaka 179 kama imamu Abu Hanifa al-Imam Shafi'i ambaye huyo hatuna shaka juu ya kwamba we huwezi kumpinga amefariki mwaka 204 sawa amefariki mwaka 204 naam al-Imam al-Muzani amefariki mwaka 264 al-Muzani amefariki mwaka 264 na kabla yake imam al-Bukhari amefariki mwaka 256 kisha al-Muzani mwaka 264 na kabla al-Muzani al-Imam Muslim amefariki mwaka 261 wote au sio 2061 pia hatujafika huko sio sasa hivi tuko 1446 sio kukurupuka akosea huyu takuwa 2000 64 ni 261 na 264 na 256 al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi mwaka 264 Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutaiba mwaka 276 Al-Imam Ibn Khuzaima Imam al-A'imma Mshafi huyu amefariki 311 Ibn Suraij amefariki 306 sikupangilia kwa idadi ya kushuka na kupanda al-Imam al-Lalakai mwaka 418 sawa 418 na kabla yake Abu al-Hasan al-Ash'ari amefariki mwaka 324 mwaka 324 yule ambaye yantasibuna ilaihi وهم على ذلك kadhabun wao ni waongo katika hilo hawakufuata madhehebu yake naam kadhalika al-imam Abdul Qadir al-Jailani amefariki mwaka 561 al-imam as-Sijzi as-Sijzi yule aliyetaja dhatihi kwa dhati yake akatamka kabisa sasa anza kutatizika sasa wewe unazungumza mbona dhati hatuisikii na wote hao waliotajwa walikuwa wanakusudia dhati lakini huyo akatamka moja kwa moja amefariki mwaka 444 kadhalik al-Imam al-Qadhi Abu Ya'la amefariki mwaka 458 sawa al-Imam Swabuni amefariki mwaka 449 kadhalika al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahumullah ta'ala amefariki mwaka 795 al-Imam adh-Dhahabi amefariki mwaka 748 hawa ndio tuliowataja katika akwali zao wanachuoni wote hawa katika kurun za nyuma kabisa huko tunafahamiana kwa maana sio watu wa juzi wala jana ni watu wa zamani sasa katika mambo aliyotaja huyu bwana Ayub namjibu kabisa alisema hivi mjibu Imam an-Nawawi na Ibn Hajar al-Asqalani al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala amefariki mwaka 676 676 na Ibn Hajar al-Asqalani amefariki mwaka 852 tunafahamiana akasema wajibu hawa kwa sababu wao wanasema hivi kinachoshuka ni, ni rahma na malaika na nini na amri na kweli wamesema hivyo si hatukukatalii bwana Ayub lakini hawa waliathirika na hilo wamebainisha wanawachuoni kadiman kabla wewe hujazaliwa washayabainisha hayo hawa walipata nazalla pamoja na kwamba hawatolewi katika al-sunnati wal jamaa kwa sababu wao ni mujtahidun ni mujtahidun wal mujtahidu yusibu wa yukhti'u mujtahidi anapatia na anakosea na anapopatia falahu ajrani ana ujira mara mbili ujira wa kujitahidi na ujira wa kusibu wa idha jtahada fa akhtaa falahu ajrun na anapojitahidi akakosea anapata ujira mara moja anapata ujira mmoja sasa hawa walipata ujira mmoja kujitahidi haya mambo wao waliathirika lau kama ingewafikia lile ambalo hawakuathirika na mazingira waliokuwa nayo wasingeyasema haya wamepewa udhuru katika hilo lakini jambo la pili hawa sio hujja sasa sio kakaa kwenye mihadhara kwanza alimamu nawawi amesema hivi alimamu fulani imamu ibn hajar hawa wamechelewa wamechelewa kabla al-auza'i abu hanifa kabla imamu malik al-imamu ash-shafi'i al-imamu ahmad kabla ya Hamad ibn Zaid al-Muzani al-Bukhari Muslim Abu Zur'a Abu Abu Man Abu Abdullah ibn Qutayb ibn Muslim ibn Qutayba ibn Khuzaima ibn Surayj al-Lalakai Abdul Qadir al-Jailani kadhalika al-Imam as-Sijzi al-Qadhi Abu Ya'la hao wote wametangulia na wote wamelithibitisha hilo hawa wakaja kulipinga hawazingatiwi katika hilo kwa hiyo hilo futa usirudie tena kuanzia leo kuanza kuniuliza jibu Imamu Nawawi mjibu Ibn Hajar tutakwambia na wewe wajibu hawa waliowatangulia hawa ambao ndio mashekhe wa mashekhe wa mashekhe wa mashekhe wa mashekhe wao wana aqida ya ahlus waljamaa na wanalikariri hilo kwa hiyo usirudie tena kuwaleta hawa hawa sio hujja katika mambo haya wameteleza Allah awasamehe katika hilo na wao si maasumun kama walivyosema hao waliotangulia kullu minna yu'khadhu qawluhu wa yurad kila katika sisi inachukuliwa kauli yake yu'khadhu qawluhu wa yurad inachukuliwa kauli yake na inarejeshwa isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu yeye ni maasum ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kwa hiyo bwana ayub hawa waache usiwaseme tena naam hapa tutakuwa tumemaliza upande wa kwanza wa bwana Ayub katika jambo la kuthibitisha llahi ta'ala ala arshihi na kadhalika nuzulu rabb tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thuluth al lakhir tunaendelea na upande wa pili sehemu ya pili sababu leo tunakatumalizi muhadhara wetu insha Allah tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atumakinishe katika hili sehemu ya pili nitaeleza maelezo mafupi tu mimi nilimkosoa katika khutba yangu bwana Ayubu huyu kipindi hicho aliposema antal muqaddimu wa antal muakhir sawa yeye amezungumza katika mhadhara wake mrefu wenye lisali moja na dakika 49 na sekunde 43 anaongea tu yeye kazi yake kuropoka tu ropoka ropoka yani anataka kujibu antal muqaddimu antal muakhir na ile na ile ya katika sira akaongea lishali moja dakika 49 na sekunde 43 anajibu mambo haya mawili lakini matusi kebehi na ujeuri na ufedhuli ndani yake kama kawaida yake tulivyomzoea kuanzia dakika ya 36 na sekunde 19 amesema hivi sasa asema nitakupeni mfano yani mfano wa mimi kutokuwa na elimu eh yani mfano wa mimi sasa kutokuwa na elimu napewa mfano wa mimi kutokuwa na elimu mimi namnukuu katika makosa mawili makosa ambayo makosa hiyo ndio sababu ya mimi kutokuwa na nini na elimu kwa kuwa nimekosea sasa sina elimu mtu ambaye anaambiwa sisikilizwi hapo sipatilizwi yani eh nakosolewa kwa makosa ambayo sasa mimi mtu ambaye hanisikilizi huyu ha, usimsikilizi sasa sijui ukasikiaje lazima alikuwa ukae unisikilize ndio maana ukaanza kunikosoa bwana jamada asasema nitakupeni mfano. Mimi namnukuu katika makosa mawili. Kosa la kwanza ana miaka kama mitatu alikosea siku moja alikosea siku moja alikuwa anatafsiri hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anta almuqaddimu wa anta almuakhiru yeye akasema anta almuqaddimu wewe ndiyo mwenye kutangulia wa anta almuakhiru na wewe ndiyo mwenye kuchelewa asema hivi anachelewa wapi sasa Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala inaonyesha kwamba ni kijana hana misingi ya elimu maanake ni kijana ambaye hana elimu ndio maana yake haya tuseme mimi haya maneno anta almuqaddimu wa anta almuakhir ni hadithi ya bwana mtume na mimi hadithi hiyo kweli niliwahi kuisoma e, na hadithi hii niliisoma ye asema miaka mitatu sasa mimi namwambia tuisome miaka mitatu toka niisome hii ni mwaka wa 15 ujamaa muongo huyu eti huu ni mwaka wa 15 asema sasa mimi namwambia tuisome miaka mitatu toka niisome hii ni mwaka wa 15 ama wa 16 nitoka mwaka 2009 mbili na tisa na nina imani yeye kahadithiwa tu hajasikia narudia tena hii hadithi hii ambayo yasema allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta almuqaddimu wa anta almuakhiru la ilaha illa anta niliisoma hadithi hii mwaka 2009 pale kwenye hadhara ya sahibu wangu eh, adamu halifa kwa, kwa Sheikh pale Khalifa Rajabu pale elfu na tisa kipindi hiko naanza ndio mambo mambo yanaanza za dawa eh ya ndio naanza ile kusoma mara umesoma umetetemeka na nini ndio hivyo nilivyokuwa kwa pamoja yani ni mchanga katika kusimama pale mbele za za watu na hivi alivyosema kwamba huyu katafsiri wewe ndiyo mwenye kutangulia ni mjibu ni kweli bwana jamada mimi nilitafsiri hivyo ni kweli nakubali hii nakubali kabisa wala sikatai na hii wa anta almuakhiru ndiyo ni kweli nilijisema kwamba wewe ndiyo mwenye kuchelewa nakubali wala sikatai sikatai kabisa lakini huyu kahadithiwa tajataja upuuzi wake hapo mpaka mwisho mpaka dakika ya 40 nataka mtamsikiza mhadhara wake mpaka dakika ya 40 sawa huyu bwana anasema ni miaka 15 au 16 muongo kama sio miaka mitatu ni miaka minne mimi nilisema hivi kama miaka mitatu kama inahtamili baina ya miaka mitatu mpaka minne inawezekana ikawa hivyo au ikawa miaka miwili kama wanavyosema waarabu wa, wa wakisema takriban mara nyingi wanakusudia haidhuru kupungua kidogo au kuongezeka kidogo sasa mimi nisema kama miaka mitatu hivi nilikushuhudia na ni kweli na wallahi wa billahi wa tallahi namwapia ayub mimi nilimsikia kwa masikio yangu wala sikuhadithiwa na mtu alikuwa imma sikumbuki ni msikiti huo wa kifumbini hapo au msikiti wa pale fi sabilillah sikumbuki bidhabti katika maeneo aliyokuwepo lakini aliyatamka maneno haya ima miaka mitatu au minne hili kosa yeye akataja makosa ambayo eh, kwamba kama kukosea akubali sasa hilo kosa eh, hata shehe wake anakosea akataja maneno hapo amuombe radhi kwa sababu amekosea adabu shehe wake kwamba hana elimu kwa kukosea kwake akataja baadhi ya khata ambazo shehe kuzikosea shehe sasa mimi namwambia hayo mambo hayo rejea katika sauti ya shekhe Fahdi Abdallah Hanein Allah muhifadhi alipokuwa akimjibu mtu mmoja anaitwa Abdul Majidi wa Pongwe Abdul Majid Kitogo maarufu ambaye sasa hivi yuko Mbeya huko alipojibiwa na Sheikh na Sheikh Fahdi rejea huko kwenye sauti yake alafu usikie alafu tukuulize wewe huyo Abdul Majid aliishia wapi mbona hakujibu au bado avuna mpunga huko huyo Abdul Majid bado avuna mpunga hajamaliza tu sio tunamsubiria akimaliza kuvuna mpunga aje amjibu Sheikh Fahdi katika hilo na ni kweli tunaweza kusema Sheikh aliteleza katika lile la Ah, yajibu alaina taalluma kama alivyosema yeye hivyo nukuu alivyomnukuu na haikuwa darsa maalum ya mimi nakumbuka nilikuwa katika darsa ya Sheikh halikuwa haikuwa ni darsa maalumu ya al-usulu thalatha yeye aliuliza swali kwamba anasemaje Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala watu wakasema kwa sauti za chini yeye akakariri yale maneno hii inaitwa sabqul lisani kama wewe ulivyosema uh, fala yasbuqu badala ya fala yabsuqu tunakwambia wewe ni sabqul lisani hiyo umetangulia maana tulikupa udhuru tukasema hapa tukutandiki bakora tutakuacha kwa sababu hii umeteleza lakini kutafsiri ukasema anta almuqaddim wewe ni mwenye kutangulia wa anta almuakhir na wewe ni mwenye kuchelewa haya ni makosa ya kielimu hujui maana yake yani maana yake hii hujui maana yake wala hujui unachokisema unajiropokea tu ndio maana nikakuuliza Allah akachelewa akachelewa wapi sawa ndio maana nikakuuliza hivyo sasa usijitetee miaka 16 15 usitaki kujikosha bwana Ayubu hapa umekosea na ulikosea kosa kubwa la kutafsiri kwamba Allah ni mwenye kutangulia na Allah ni mwenye kuchelewa si sawa sawa sasa ni wewe ni mwenye kutanguliza na wewe ni mwenye kuchelewesha kwa tafsiri ya sawa alafu ti? kwani ulinisikia wapi baada ya hapo kuyasema maneno haya jua sasa baada ya kukosolewa sababu shekha alimgusa siku naye ameelezea huko shehe wake siku moja akazungumza kwenye darasa kwamba nimemsikia mzungumzaji mmoja kwa sababu kila mtu ana uhuru wa kuzungumza tena anasema kwa sababu wanataka waseme wao peke yao ala kulli hali hilo tumeli tumelimaliza jambo la pili kwenye lisaa saa moja na dakika nane na sekunde 54 akasema twende katika jambo la pili akaongea ongea hapo akasema kisha asema asema hivi asema hivi Kosa lengine ambalo amelikosea katika wiki mbili zilizopita, ambiwa wiki mbili zilizopita. Ah, haya haya, au wiki moja katika maneno niliyoyasikia akizungumza katika maneno, anasema alipokuwa akitafsiri kitabu Khulasatu Nuri Lyaqini, akifundisha kitabu hicho, kwa sababu yeye ni mzee wa matusi kuwatukana Ahlusunna, akasema lama raat quraishun eh anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam swara lahu a'wanun wa answarun swara lahu a'wanun wa answarun azungumza hivyo tu pamoja hapo eh bwana jamada kosa la pili ndo kama hivyo anavyozungumza asema kwamba asema kwamba mimi wakati na tafsiri tafsiri ya kitabu kinachoitwa Khulasatu Nuri lyaqini fi Sirati sayidi lmursalin mursalin asema ambiwa aninukuu na namnukuu namnukuu yani hapa kaninukuu asema akasema lama ra'at quraishun anna nabiya nabiyya sallallahu alayhi wasallama swara lahu a'wanun wa ansarun asema kwamba mtume amekuwa na mnukuu maneno yake eh? kwamba mtume amekuwa amekuwa na maswahaba na answari yani lama raat quraishun wakati walipoona makuraishi anna nabia sallallahu alayhi wasallama kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama swara lahu awanun wa answarun asa yeye akatafsiri mimi asema hivi kwamba mtume amekuwa na mnukuu maneno yake amekuwa na maswahaba na maanswari ambiwa mimi nilitafsiri kwamba amekuwa na maswahaba na maanswari sasa yeye akaninanga hapa akasema sikiliza alivyokuwa ananizushia jamani usinizushia akazungumza maneno mengi ambayo ya kariri, hayana faida lakini kwa ufupi akawa ananikosoa hasili ya maneno yake kwamba sawasawa ni sio anna nabiya sawasawa ni anna rasula bwana jamada kwa hiyo akaweka audio yake ile aliyozungumza kwa anna rasula na mimi audio yangu nilisema anna nabia kadhalika sara lahu awanun sasa bwana jamada awanu umeitwa wapi sara lahu ashabun sawa sawa na kweli ndivyo ilivyodhibitiwa katika kitabu sawa ndio nikamwambia sisi ambapo tumeteleza tutakwambia tumeteleza mimi siku moja nilikuwa nakuja hapa darasa sababu mimi wa kawaida simsikilizi hapa Allah amenijalia nimepata audio zake nitumiwa na mtu mmoja sio kwenye grupu lao akanitumia alipoona jamada sio ananijua huko akanitumia akanitumia audio zake mbili ile radi ya kwanza radi ya pili kisha nikapata ile maswali yake ambayo nimeanza kuyajibu sasa katika maneno yasema katika itifaku quraish ala qatli rasuli sallallahu alaihi wasallam mtunzi wa kitabu anasema lamma ra'at quraish anna rasula mimi nisema anna nabia nilimnukuu kwa sababu mimi nilikuwa njiani natembea ninakwenda darasani sasa nilivyomsikiliza nikahisi kwa sababu mimi nimezoea sehemu ile ni awan nilikuwa nimeikariri kimakosa mimi kama mimi nikamkosoa hivyo kama awan kwenye sehemu ya awan nikamkariri hivyo na kwenye anna nabia nikamkosoa hivyo lakini sasa ni anna rasula sawa na kwenye swara lahu ashabun ni sawasawa ni ashabu kweli sio awan sasa huyu bwana huyu ayub yeye hajajua mahali nizai ni wapi baina yangu mimi na yeye kwa nini namwambia huna elimu mimi ugomvi wangu hauko kwenye awan na ansaru hauko kwenye annabii na awan ugomvi wangu kwenye kutafsiri yo ashabu hiyo hiyo ashabu hiyo na na nini na awan warabu wana maneno yao wanasema alipotaka kumtia wanja mwanamke akamtoboa jicho huyu Ayubu alipotaka kutia wanja maneno yake akayasafisha akayatoboa akayaharibu kwa maana alitaka kumtia wanja mwanamke akamtoboa jicho hakuweza kumtia wanja vizuri yeye hajajua mimi kwa nini namwambia huna misingi ya elimu kwenye ashabun wa ansarun hapa bwana ayub kinachozungumziwa lamma raat quraishun anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam watu walipona makuraishi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam sara lahu ashabu wa ansaru amekuwa yeye na ashab wafuasi wa ansaru na watetezi ndio sawasawa wala sio ashabu maswahaba na ansar sio ansari wa, wa Madina kwa nini nasema hivyo hapa muallif anataka kuelezea hali ya makuraishi kuwafikiana juu ya kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam wale makuraishi walipoona mtume swalla sallam ashakuwa na wafuasi na watetezi wafuasi hao ndio hao hao watetezi ima moja wawe ni muhajirun au ansar ndio hao hao wafuasi na ndio hao hao watetezi wa mtume sallallahu alaihi wasallam na si wewe kuwatenganisha kwamba ashabu wanakusudiwa muhajirun na ansar ni ansari wa Madina sasa wewe nakuomba urudi kwa shekhe wako akufundishe upya sehemu hii akueleze kwamba hapa ashabu wanakusudia ni wafuasi na ansar ni watetezi sema kwa hiyo yudafiuna anhu taiweka wapi sasa huwa jua kiarabu kweli wanaomtetea yeye Naam, hao ansar yani hao watetezi wanaomtetea yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumkinga na maadui. Kwa hiyo makuraishi walipoona ashakuwa na wafuasi na watetezi ambao wafuasi ndio hao watetezi. Kwa hiyo lenda kawaambie wanafunzi wako kwamba hapa ninawafundisha kwa makosa ama lile la mimi kukunukuu vibaya pia na yeye kuna sehemu ameninukuu vibaya hii jambo la kuninukuu vibaya mimi niliposema wa huwa alqahiru fawqa ibadi mimi tafsiriji nisema na yeye Allah ndiye mwenye kuwatenza nguvu waja yuko juu ya viumbe wake yaka nilikuwa kusema na wewe wa huwa alqahir fawqa ibadi anasema mimi nimesema hivi na yeye Mwenyezi Mungu kwanza mimi sijasema Mwenyezi Mungu ananisingizia kama unavyosema mimi nimekusingizia na wewe unisingizie mimi sisema Mwenyezi Mungu na yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu ambaye yuko juu ya waja wake mimi sijasema hivyo rejea katika katika sauti yangu kwa hiyo kama nikunukuu wewe kama nimekunukuu vibaya na wewe hapo umeninukuu vibaya sawa lakini nizaa iko kwenye ashabun wa ansar pamoja kama mimi nisema awanun sasa ni ashabun ashabu wa ansar wafuasi na watetezi mimi nikasema watu wa kumnusuru ndio hao watetezi huko mbele ya kutu nikasema watetezi sasa Ayub rudi kwa shekhi wako akufundishe upya jambo hilo tumefahamiana kwa hilo jambo jambo la pili alilikosoa akasema hivi halafu wewe jamada hiyo tafsiri ya kwamba swara lahu ashabu amekuwa na, na nini tujalie hiyo maswahaba anayosema yeye sasa tunasema amekuwa na wafuasi swara ni katika akhawati wakana ile ile kana sema hivyo kwa hiyo inafanya kazi ya kana kwa hiyo hapa ashabu ni ismu ya ya kana kwa maana iliyochelewa hayo hakuna siyajua siyajua kwenye jurumia bana sasa anasema kwa hiyo swara halahu ashabu mimi nikasema kwa hiyo akasema nimemsingizia sehemu nyingine nikasema hivi yeye nimemnukuu vibaya kwani nimnukuu vibaya yeye alisema wamekuwa kwake yeye maswahaba wamekuwa kwake yeye na maswahaba sasa ayubu jua kiswahili huyo ayubu ni mdigo wewe bwana ni Mdigo mbona hujui Kiswahili sasa Waswahili hawasemi hivyo wewe ukitaka kujua rejea katika suratul kahfi uangalie Sheikh Faris alivyotafsiri wakana lahu thamarun na kupa kazi hiyo homework nenda kaangalie wakana lahu thamarun afu ndio ukatwambie amesema hivi na yalikuwa kwake yeye mali nyingi au zilikuwa kwake yeye mali nyingi kasema hivyo rejea tafsiri zote za Kiswahili kwenye wakana lahu thamarun sawa na waswahili hawasemi hivyo wasema yule bwana alikuwa na mali nyingi kiara chake asemaje wakana lahu amwalun na alikuwa yeye ana mali ana mali nyingi mathalan sawa si zilikuwa kwake yeye mali nyingi hicho kiswahili alafu akajitamba sasa akajitamba na kujitamba hata watu wa huko bara kwenu huko jamada wananiuliza kuhusu kunyosha ibara wewe bwana wewe kina nani au wajinga wasiojitambua kukuuliza wewe haiwezekani bwana labda kwa kuwa watu wa kule nyumbani hawajui Kiswahili vizuri ndio maana wanakuuliza kama wanakuuliza kweli alafu wale si watu, si watu gani hawa wanaotaja wewe kwamba watu wa bahara huko kwetu wanamuuliza kuhusu kunyosha ibara kwa sababu kuna sio kwamba hawajui ila wanataka niwanyoshee ibara ah bwana Ayubu wewe mbona muongo kiasi hicho ala kulli hali akazungumza maneno ya kejeli humo akatukejeli sisi akazungumza maneno mengi yasiyokuwa na maana kwa hiyo haya ndio majibu yetu kwake bwana Ayubu katika vipengele hivi naam baada ya kumjibu haya ameongea mambo mengi ambayo mengine hana faida ya kumjibu nimejibu kwenye haya kwa sababu niyazungumza kwenye khutba ningekuwa siyazungumza kwenye khutba pia singeagusa haya mambo aliyo yazungumza naam bwana kabla ya hapo nampa nasaha bwana Ayub bwana Ayub mimi nampa nasaha katika jambo la ithbatu uluwi Allah ta'ala ala arshihi wa ala khalqihi kasome kitabu sharh sunna lilmuzani huyu ni shekhe wako huyu shekhe wetu na shekhe wako mshafi huyu katika mlango wa asifat na mlango al-ulu kasome kadhalika kasome kitabu tauhid ibn Khuzaima huko utakutana makombora atakupiga mpaka kichwa kipasuke hicho na yeye ni shekhe wako pia katika mashafi wakubwa kabisa wa mwanzo mwanzo angalia katika aliposema babu dhikri albayani anna allaha azza wa jalla fi samaa angalia mlango huo kadhalika kasome kitabu cha alimamu swabuni aqidatu salaf wa ashabu alhadith cha alimamu asabuni kadhalika kasome kitabu cha imamu dhahabi kitabu alulu kakisome kitabu hiko utapata faida nyingi sana kwa sababu yeye pengine ukasema ah huyu amesoma kwa ibn taimia akaathirika sio tunakusubiria na hilo pia alafu tuambie hizo nukuu amenukuu kwa Ibn Taymiyyah sababu yeye kanukuu kanukuu madhhabi ya sunnah wal Jamaa na akwali za tena kwa riwaya zake sasa wewe kasome alafu tuambie ka, huyo kachukua madhehebu ya Ibn Taymiyyah kwa sababu umtaki alafu tukusubirie hapa hivi vitabu visome na vitabu vingine vya aqida kama kitabu al-Ibana an usul ad-diyana li Abi al-Hasan al-Ash'ari kasome kitabu hicho na vinginevyo al-Ghunya tulivyoeleza hapo soma huko yote hayo kayapitie bwana Ayub kisha nasaha kwa watu wa mji huu wa Pongwe mimi na wanasihi watu wa Pongwe huyu kijana huyu Ayub Muhammad mzee Allah muongoze atuongoze sote akida yake ni mbovu na akida yake ni akida ya kufuru kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala sisi hatusemi kama alivyotuambia sisi maana mimi ni mnafiki katika audio zake hapa anasema mnafiki wewe eti mimi mnafiki maana kwa maana amenikufurisha sasa mnafiki ni kafiri ambaye anaficha ukafiri wake anadhirisha uislamu Allah amsamehe kwa kunikufurisha Allah kusamehe bwana Ayub kwa kunikufurisha lakini ufahamu kwamba uh, man qala li akhihi ya kafir asema atakayemwambia mmoja wenu kwamba ewe kafiri basi afahamu kwamba mmoja wao katika wao ni kafiri ima ni wewe au mimi lakini Allah kusamehe mimi najua umesema kwa sababu mwenyezi wangu mtaani mitaani sera yako ya kusoma pia haifahamiki unarukaruka twenda huku enda kule kwa sababu ya hilo hujui maana ya munafiki ni nini wasema tu sasa sisi hatukufurishi na tukwambia una itikadi ya kikafiri sasa huyu mtu huyu msimpelekee wanafunzi kusoma nyi watu wapongwe hem kweni waelewa huyu bwana atawaharibu watoto wenu atawapa itikadi ya kikafiri kesho na kesho kutwa kishafia miaka 18 hawa watakuja wanakaa kama yeye wanaropoka Allah fi kulli makani Allahu fi kulli makan watakajilopokea tu hawa Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zaman watakuja na itikadi hiyo na nyinyi hamtoikubali kwa sababu mimi naamini itikadi yenu nyinyi ni Allah yuko juu ndio itikadi ya watu wapongwe mimi naamini hivyo isipokuwa wale waliofisidika akili zao tayari washaribika akili kama Ayubu alivyoharibika akili zake anasema mimi na akili mbovu sasa sijui kati ya mimi na yeye mwenye akili mbovu ni nani akili za hovyo anasema mimi na akili za hovyo sasa kati ya mimi na yeye si ndani ana akili za hovyo kwa mujibu wa nususi hizi sasa atawapa akili za hovyo hawa watoto wenu msimpelekee watoto wenu haya maneno anayachukia sana kwa katika sehemu amegomba sana katika audio ni sehemu ya kumwambia nilipomgusia tu kwamba ana watu watatu si wangapi watu hawamkubali akakasirika sana na kweli hawamkubali sawa watu hawamkubali bwana Ayubu na na uthibitisho na hilo sawa Ayubu watu hamkubali kwanza ushahidi wa kwanza ni darasa yake hawahudhurii watu ya pia wallahi wa billahi wa tallahi nawapa na faida mimi kuna watu wananipigia simu kutoka machinjioni Sumbawanga Sisanawari wakimaliza alfajiri wanachukua vitabu vyao wanakaa vibarazani wanasoma ah acha kutudanganya bwana Ayubu kwanza watu nataka kuna wanawake wajawazito wanashtaki kwamba wakisikia maneno yako wanatapika wanasikia kinyaa kwa sababu wewe ni mtu kutukana tukana tu lijue hilo Ayubu unapigia watu kelele alfajiri acha kuwapigia watu kelele maneno yenye maneno haya ya upuuzi upuuzi afadhali ungekuwa fundisha ilmu basi kipengele kimoja salafi wa hovyo hovyo kipengele kimoja Allah hayuko juu ya arsh kipengele kimoja Allah hashuki koma hiyo tabia bwana Ayubu watu wanachefukwa na wewe bali wengine washakuiza tuna uthibitisho tena watu wenu nyinyi wenyewe washakuita na kunasii bana wewe tumekukaribisha hapa ujenge msikiti wewe kazi yako kutukana tu huna lingine wewe washakuita wewe asajasema msingizia nikitaka tutawataja hapa eh naam kadhalika jambo lingine ambalo tunathibitisha kwamba Ayubu hawamkubali bali yeye hata walimu wake hana adabu mimi katika maneno yanasema hana adabu na hana adabu kweli huyu hakubaliwi na watu wapongwe misikiti yote najua pongwe ila kidogo sana hawamkubali huyu Ayubu huyu unaimuona ndio maana amejenga msikiti wake hapa na anapigia kelele hapa hakubaliwi na watu anakorofishana kila anayemiliana naye miongoni mwao mwalimu wake mwalimu anaitwa mwalimu Hamisi darasa watu wa pongwe watakuwa wanamjua mwalimu Hamisi darasa kakwazana naye huyu sasa atuambie uongo mimi sijakwazana naye tutampigia simu tumuulize wewe shekhe Sheikh Hamis Darasa wewe mwalimu wake wa kwanza Sheikh Ayubu huyu Hajai kukosea adabu wewe Sheikh Hamis Darasa nene mkamuuliza Ayubu Sheikh Hamis Darasa ulimfanya nini mwalimu wake huyu hana adabu huyu anamwambia wewe huna elimu ya kunifundisha mimi akamfanyia firijisi wewe mpaka akatoka pongwe kwa sababu ana adabu huko misikitini huko hawamuelewi watu sio msikiti ule wa Karelini wala huo si wa wapi misikiti yote wanamkataa ndio maana anapata uhuru anapumua sasa kupata msikiti ule pale yote hata nataka tukwambie wewe huna adabu msikiti wa pale kifumbini walimtimua kwa nani asiyejua huo msikiti wa kifumbini walimfukuza sababu ya kukosa kwake adabu wakamfukuza sababu hana adabu hivi mnavyomuona ndivyo alivyo hana adabu lakini sitomwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze na ndio maana tukamradi hapa raddi ni kumrejesha mtu katika usawa arudi katika usawa aache hizo fujo zake anazozifanya kae chini asome ilmi sahihi na Allah muongoze katika hilo na ikiwa hataongoka basi Allah atuepushe na shari zake atuweke mbali naye huko na shari zake hizo ni nasaha zangu kwa watu wapongwe